kugira ntihabe kugira ntihabe ibijanye n'inzara babivugiye babivuze ku munsi wa gatanu mu nama yagiranye nabo barongoye amashengero nayo abagabo babiri bo muri komine gatara umwe avuka ku musozi munini uwundi ku musozi gisyo bari mu gashoka ka komine gatara kuva ku munsi w'ejo amakuru atangwa n'abajeje intwaro n'igipolisi muri yo ntara ngo abo bagabo bikekwa ko ku cyo kurandura imirima y'ibigori ya bene wabo nayo abarimyi b'umuceri bahurikiye mu makoperative amwe amwe basaba gukingirwa umutekano kugira ngo amatoho amatohoza ku bunyonyezi bwabaye muri amakoperative ashobore kugenda neza Ido nido ni mukanyi sasa mu buhinga bw'ivyuma Eric Wimana ni wari karatuma amajwi yabashikira mu ibere hose sangwe kazi inama isumba ingimba subiye kubaramutsa ndabana ikaze mu idonido ryano makuru tuyahera mu gisata cy'umutekano abagabo babiri bo muri komine gatara umwe avuka ku musozi munini uwundi ku musozi gisyo bari mu gashoka komine gatara kuva ku munsi w'ejo amakuru atangwa n'abajeje intwaro n'igipolisi muri yo ntara ngo abo bagabo bikekwa kw'icaha cyo kurandura imirima y'ibigori ya bene wabo mu ntwaro muri komine gatara bavuga ko batewe impungenge n'ubwo bukozi bw'ikibi donatien kubw'imana umuhanuzi wa musanteri yajeje imibano n'amategeko asaba abatware kuza barakurikirana barakurikiranira hafi amatati hagati ari hagati yabo barongoye kugira bafashe mu kuyatorera inyishu muri cyo gisata nyene abantu batatu bo muri abantu batatu muri bo harimo umukozi n'umuganga bo muri zone mugeni komine Kayogoro mu ntara y'Amakamba bari mu minwe y'abajeje umutekano muri muri yo komine kuva kuri wa gatandatu amakuru atangwa n'abajeje intwaro muri yo zone avuga ko bagariswe inyuma yaho hibiwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu buca ariko wa gatandatu icuma gipima amaraso cyo ku bitaro vya komine komine biri muri zone mugeni aho uwo mukozi n'umuganga bahagaritswe bari basanzwe bakorera uwa gatatu mu bahagaritswe akaba ari umunyagihugu bivugwa ko yaciye kuri ivyo bitaro mu ijoro ryo eh, hibwe kw'ico cuma agiye kurondera muriro wa telefone mu gipolisi bamenyesha ko ico cuma kitarafatwa gushika ubu kandi ko amatohoza akibandanya nayo bamwe mu barongo mu ndongozi z'amashengero mu Burundi barasaba mukuru w'igihugu gufata ingingo yo kubuza kubaka mu bibanza byahora birimwamo kugira ntihabe inzara babivuze ku munsi wa gatanu mu nama yagiranye nabo barongoye amashengero ikindi kibazo cabajijwe ni cabantu bafungwa amadosiye yabo ntakogwe ni nkuru tubaza Jean Marie Mayonga abarongoye amashengero barabaje ku bijanye n'ibibanza vyubakwamwo mu gihe hahoze hari imirima bakabona ko mu gihe bibaye uko bishobora kongereza inzara niko turiko turongeza inzara mu gihugu nayo nkagomba kurasaba nyir'icyubahiro ko mudufasha kugira ngo muri porogaramu eh, ubushikiranganji bujejwe butegura igisagara bubakamwo nibaze barubaka aho hantu hatimbuka hanahimbuka tuharekere uburimyi n'ubworozi umufasoni agasaba umukuru w'igihugu ku madosiye y'abafungwa asa n'uko adatera imbere ko botezurirwa hamwe n'icubahiro twari twifuje kugira ngo tubasabe imanza zitariko zirabandanya canke z'abantu baburanye uyu munsi baryamye mw'ibohero badafise kibarengera mu barengere umukuru w'igihugu c'uburundi valisi ndayishimiye ku bijanye n'ivyo kubaka hao zari imirima yavuze ko atari vyiza ko abantu bohava fungura ivyo ni tuli tubifate nka ni mwavuze vyo kubika kisindi mwa mu gitimu nkaba mwumva ndakivu tubivuga ko rumwe n'abenegihugu igihe rero bagurisha inama barindwi y'umuceri igihangano nicyo bashikiriza bataha hariya ku muterere bahora bari mu muceri ngo muri meri batwirukanye ngo bagira bahacururize rw'imbaho handi nabo bagomba kubaka amagaraje namba n'ibiki none bazoga iki iwabo muri meri tuzoja dufata muri rirare duce twuga ce twugara tutisaba n'ingurye rero ko bahisemo amazu ryayo mazu iyo mbere n'amahinguriro twaba turiko turababwira Jamari Mayonga tugukengurukire mu gisata cy'uburimyi abarimyi b'umuceri bahurikiye mu makoperative amwe amwe basaba gukingirwa mutekano kugira ngo amatohoza ku bunyonyezi bwabaye muri amakoperative ashobore kugenda neza ni mu gihe bamwe muri abo bavuga ko bariko baratotezwa kuko bamaze kwerekana ubusuma bwabaye ni mu gisagara cya gatandatu muri komine Gihanga hamaze iminsi uruhagarara abantu batandatu bakaba bafunzwe mu ntwaro no mu gipolisi bavuga ko bariko barabikurikiranira hafi Space Caritas Kabanyana akarorero ka hafi muri abo baremyi b'umuceri bahurikiye mu makoperative bavuga ko bariko baratotezwa n'uwitwa Bigirimana Karaveri batazira Salvatori akaba ari n'umwanditsi muri koperative yo mu gisagara cya gatandatu muri komine Gihanga aremeza ko bariko bazira abajejwe umutekano barafashe abantu bashika kuri batandatu babazana muri birigade gihanga eh, ikintu batuziza ko twasize ahabona si bw'amafaranga yibwe mu makoperative mu ntwaro no mu gipolisi bavuga ko bari kubakurikiranira hafi ibijyanye n'ako kakuma ko mu gisagara cya gatandatu musitanteri wa komine gihanga akavuga ko abadurumbanije mu ijoro ryo kuwa kane bari baborewe komiseri arongoye igipolisi muri komine gihanga akemeza ko batandatu bari mu minwe y'inyamiramabi kugira ngo batohozwe ko abanywanyi b'amakoperative twaganiriye bamenyesha ko ariko hakurikizwa itegeko umukuru w'igihugu yatanze igihe yari yishikiye igihanga mu kwezi kw'icyenda guheze amaze kumva imyidoko y'abarimyi b'umuceri yatanze itegeko ko haba amatohoza yihuta abahoze barongoye amakoperative bagirizwa ubunyonyezi bafatwe barihe ibyo bononye muri ino minsi haramaze gufatwa abashika bane bo mu gisagara cya gatandatu umwe muri bo akaba yafatiwe ku kibuga cy'indege agomba aje mu bihugu byo hanze haramaze gufatwa kandi umwe mu gisagara cya kane cya komine gihanga nyene babiri bo ku mutumba murengeza muri komine mpanda ubu bakaba bari mu minwa y'ubutungane ku mvo z'amatohoza mushobora kuhasanga n'izindi nkuru zitandukanye tuba twabashyiriyeho eka murashobora no kudukurikira ikibiriraho muciye kuri we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage mu bijyanye naho n'imico kama Inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatanu winondwi yaremeje integuro y'itegeko rishinga rikongera rigatunganya ugwego rw'abahinga mu gucapa no gushushanya inyubako Prosper Nagwamiye umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi amenyesha ko iyo nteguro ko yumviriwe kubera ko hari abantu benshi bakora akazi ko gucapa batavyigiye ibituma aguma yibonekeza utunenge mu kubaka hamwe no gutunganya ibisagara tumutegabiri umwuga wo gucapa no gushariza inyubakwa wamye ukogwa n'abarundi n'abanyamahanga ariko benshi muri bo batabifitiye ubumenyi bukenewe abo bantu barakoze ibitari bike aha mu gihugu ababifitiye ubumenyi bari aho ariko atako bari bubigire kandi iyo haba hari amategeko abigenga bari gufatwa nk'abariko biba umwuga w'abandi bagahanwa n'amategeko ibyo byatumye haba ukutubahiriza ibisabwa mu kubakwa n'intunganya nyobozi y'ibisagara nicyo gituma hibonekeza amazu adasharije amakosa mu nyubako n'ibindi urazi ingene bintu vyifashe mu gisata cy’inyubako muri iki gihe n'ingene ibisagara biguma bikura abajejwe intwaro bakwiye gufata mu minwe icyo kibazo n'ingoga kugira ngo ibyo gucapa no gushariza inyubakwa bigira ikibanza mu iterambere ry'imico imibano n'ubutunzi mu gihugu cyacu kugira ngo bigende neza imigenderanire hagati y'abacapa bakongera bagashariza inyubakwa abahinga mu kubaka be n'abafundi ibwirizwa gutunganywa neza kugira ngo umwe umwe wese amenye aho umurimo wiwe ugarukira ntihagire uwinjira mu gikorwa cy’ubundi ahubwo buzuzanye kugira ngo akajagari kibonekeza ubukaveho abahinga mu byo kubaka bategerezwa gukora bisunze amategeko umwe wese mu bimwega uburundi nicyo gihugu cyonyine muri aka karere kidafise urwego nk'ubwo iyi nteguro rero irerekana ibisabwa kugira ngo umuntu yitwe umuhinga mu gucapa no gushariza inyubakwa iri tegeko rigiyeho rizofasha muri ibi bikurikira mu gusubiza agateka abahinga mu gucapa no gushariza inyubako baguma bagwira ntibaronke icyo bakora kuko akazi kabo kifatiwe n'abatabifitiye ubumenyi mu guhindura isura y'ibisagara no gukura akajagari kibonekeza mu nyubako inama shikiranganya imaze guhanahana ibyiyumviro kuri iyo nteguro yayemeje mu byashyikirijwe hakaba harimo ibi bikurikira kwisunga amategeko amwe amwe ahambaye ni ukuvuga nk'itegeko ntunganyanzego z'abahinga nk'uko bita mu gifaransa cadre general des ordres professionnels nk'itegeko ritunganya igisata ubuha nk'itegeko rishinga urwego rw'abahinga mu guharura amafaranga iyo nama shikiranganji yaremeje kandi neguro y'itegeko rishinga eh, ibikurikizwa mu gufasha umuntu mu kuronka mu kurondoka rifashijwe no kwa muganga ivyo ngo bizofasha mu kugwanya ingorane zikunze kwibonekeza hagati y'abubakanye mu gihe baba batararonka ikibondo n'ubu nyene dukurikire Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi leta y’u Burundi yarabonye ko ubugumba ku muntu ari ikibazo gihambaye gifatiye ku magara y'abantu hamwe atacokogwa ingorane ikisongwa n'uko utibarutse adafatwa nk'abandi mu kibano bikagira ingaruka mbi ku bubakanye mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo hisunzwe kandi iterambere ry'ubuhinga bukoreshwa kwa muganga mu gufasha abafise iyo ngorane kuronka ikibondo birakenewe ko hashingwa ibigo bikoresha ubwo buhinga bwo kwa muganga be n'amategeko abigenga niyo ntumbero y'iyo nteguro y'itegeko inama shikiranganje yari yarihweje iyo dosiye yari yarashikirijwe nk'integuro y'ibwirizwa irayisubiza inyuma ibyashyikirijwe nabyo bikaba byari bikurikira icyo gisata nticogengwa n'ibwirizwa ryoba itegeko kuraba ko iyo nteguro ije gutunganya ibintu bihambaye bifatiye ku buzima bw'abantu yobanza ikihwezwa neza n'umugwi wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ujejwe kwihweza akarangamutima mu byo kuvura bimwe bita mu gifaransa komite d'ethique birakenewe rero kubanza kumviriza icyo abantu biyumvira kuri ubwo buhinga bushasha mu burundi n'amashyikirangantego maze kumviriza icyegeranyo cy'ibyashyikirijwe ku ntererano yari yatanzwe yemeje iyo nteguro ibanje kwitosora mu duce tumwe tumwe buraca bugacana ayandi mu ngaburo gucana yandi y'ingaburo y'uno munsi tubasubiriramo ijanye n'ipera aho ari camwa gikenye ibinure ku rugero rukwiye ariko rigatunga sanganya ngaburo yo, yo mu ku rugero runini Jean Paul Wineza mushakashatsi mu bijanye n'ingaburo asigura ko ipera rikinga liko likanavura indwara zitandukanye na cyane cyane yivumbuka ry'umurindi w'amaraso Omel Nduwayo ubuherutse twabayagiye ku bijyanye n'inkomoko y'ipera ubu naho tugaruka ku kamaro nyezina karyo nubwo rikenya ibinure ipera riratunze cyane insanganyangaburo yo mu mugwi wa ce ikenewe cyane mu maraso bisigurwa na jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo ipera mu gashishwa karyo ntabwo ritunze ndemamubiri cyangwa se ibinure ku rugero rushimishije ariko kandi riratunze cyane insanganyangaburo yo mu mugwi wa ce ku biharuro bingana n'ijana na mirongo umunani na gatatu by'amamirigarama ku ijana ipera risanzwe ritunze aside organique aside citrique n'ibindi bintu bikomeye bita oligo erema biri mu mugwi w'ibyunyunyu nyene nka tanki na kwivre hamwe na manganese ipera riranavura rikanakinga indwara zitandukanye harimo n'iziterwa n'itabi n'ubu nyene Jean Paul Wineza ubushakashatsi bwakozwe mu gihugu cy’ubuhindi berekana ko ukoresheje ipera rishobora gufasha mu kugabanya indwara irangwa n'ivumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso hypertension arterielle ipera ryokoreshwa cyane n'abantu bifuza kugabanya ibinure biri mu maraso cyo bita cholesterol ku bantu bifuza guhe bitabi kubera yuko ipera ryera risanzwe ritunze vitamine c ku rugero ruhambaye kubera yuko ritunze icyunyunyu gike ca sodium ipera ikaba ritunze icyunyu gishimishije cya potassium gica kiba icamwa ciza cane ku bantu barwaye indwara y'imitsi hama kandi kubera ko gitunze vitamine C ku rugero rwiza gica kiba icamwa ciza cane mu gukura y'uburozi na cane cyane uburozi butuma umuntu ahurumbira itabi bita nikotine canke se butuma umuntu yuba umuja utabi ku bw'uwo mushakashatsi ipera riranafasha mu kongerereza ingufu umubiri akemera bemeza ko ari icyamwa gikwiye kugaburirwa cyane abagwaruke kusikizwa ni mnyamakuru muramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye turabahaye ikaze bano makuru yanditswe n'ibinyamakuru urudandazwa rw'ibiharage mu nzira itemewe n'amategeko mu bihugu bihana urubibe n'intara ya muyinga bimaze iminsi vyiyamirizwa iryo ni ijambo ry'umutwe ry'itororokanizo ry'amakuru ABP abajejwe intwaro makomine ya muyinga butihinda giteranye na buhinyuza bihana urubibe n'igihugu ca Tanzania kuva mu kwezi kwa gatandatu ntibarabanagiza n'abadandaza batwara ibiharage mu gihugu ca Tanzania ico kinyamakuru candika ko amatoni cumi n'indwi amaze gufatwa muri izo komine ico kinyamakuru kibandanya candika ko abatwara ivyo biharage muri tanzania ari kubera ko bagurirwa ku giciro kiri hejuru bagurirwa ku giciro kiri hejuru y'ico buguriwe mu burundi ikiro c'ibiharage kikaba kiri ku mafaranga ijana na mirongo indwi y'amashiringi y'abatanzaniya mu marundi akaba ari ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo umunani ku mafaranga avundwa k'ubu mu nama yo ku munsi wa mbere yari ihurikiyemo abajerirwa intwaro b'ayo makomine abakuru b'amazone abakuru b'imitumba indo indongozi zo mu rwego rwa gisirikare no mu gipolisi hamwe n'indongozi zo mu mugambo uri ku butegetsi urongoye intara ya muyinga jean claude baratwanayo arababazwa n'ingene harimo gukingiranira ikibaba no gushyigikirana mu makosa kw'abajerwe intwaro igipolisi hamwe n'abasirikare bakorera ahacugo rudandazwa rwo mu kinywabi urwaruka nabwo ruhurikiye umugambwe uri ku butegetsi nabo bakira ibiturire gutyo bagaca bareka badandaza bakarengana kuko ABP ibandanya ivyandika warongoye intara yahamagariye parike ko abo bamaze gufatwa bagirizwa urwo rudandazwa rwo mu kinywabi ko bokurikiranwa imbere y'ubutungane kugira ngo bagwanye iyo ngeso ibyigwa bijyanye n'ubuhinga bumenyi ngo ntibyitaweho mu nyigisho zihabwa mu mashuri reka no mu nyigisho zihabwa abigira iby'ubwigisha byandikwa n'ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant kuva hashyizweho iby'amashuri shingiro icigwa gishasha kijanye n'ubuhinga hamwe n'ikijanye no guhanahana amakuru byarashizwe ku rutonde rw'ivyigwa by'amashure y'inyuma y'ishure shingiro yaba mu mashure ya leta canke mu mashure y'abigenga nk'uko ico kinyamakuru kivyibutsa ico cigwa categezwa kwigwa bashira mu ngiro gusumba kucigisha atabuhinga bukoreshejwe mugenzi wacu akabona ahubwo ko n'abigisha batanga ico cigwa ku mashuri atari make badafise ubumenyi buhagije kugira bigishe neza abigisha baganiriye na bagenzi bacu bemeza ko ico cigwa c'ubuhinga kitaborohera ngo kuko n'igihe baronswe inyigisho ataco bigeze biga ariko kandi ngo nta n'ibikoresho bafise bituma amashuri amwamwe ngo nta bikoresho bafise bigatuma amashuri amwamwe ataronse ubumenyi buhagije muri ico cigo abayobozi b'amashure ngo bafatira ko babonye bari kubakoresha amamashini batera kama mu bushikanganje bw'indero gutunganya inyigisho kubigisha zijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi kugira bagire ubumenyi buhagije kuri ico cigwa ngirakamaro muri kino kinjana icyo kinyamakuru kibandanya cyandika ko bigira nk'abariko barigisha abanyeshure abanyeshure nabo bakigira nk'abatahuye mugenzi wacu akarangiza yandika ko kwigisha muri ubwo buryo bitabereye amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ikinyamakuru Burundi Eko naco kirandika ku ruhara rw'abanyamitahe mu gisata cyo kwiteza imbere ni kucivugo ngo dufatire ku bikorwa by'abanyamitahe mu gisata c'abigenga mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'ubutunzi hamwe no gutanga ubuzi kugira umwe wese ashobore kwiteza imbere hamwe no guterera mu iterambere ry'igihugu leta y'u Burundi fatikanije n'umugwi wa banki y'isi yose yaratunganije kwa gatatu igenekezo rya kabiri kuno kwezi mu ihuriro rya mbere ry'abanyamitahe karakajyo kwerekana ingene ibintu vyifashe mu gisata c'abigenga n'abikorera utwabo n'ishanga impuzamakungu ifasha mu by'ubutunzi ihurikiye mu banki y'isi yose ikabandanya byandikwa n'ikinyamakuru buhundiyeko Icyo kinyamakuru kibona ko icyo gisata kidatunganije neza icigwa catanzwe n'ishirahamwe IFC cafatiye kuvyo baganiriye n'abikorera utwabo b'abarundi igisata c'abigenga gifise inguvu mu bijanye n'inzego hamwe n'intwaro ubunyonyezi ni kimwe mu bituma ico gisata kidatera imbere ubusumbasumbane mu itangwa ry'amasoko iva ku kubura amategeko angana mu masoko ya leta biragira ingaruka mu bijyanye n'umwimbu hamwe no mu gisata c'abigenga mu Burundi kuko bibandanya vyandikwa n'ico kinyamakuru Burundi Eko akaba ari hano turangirije hano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye kuri mikro ari kumwe na Honera Muco hamwe na Leonce Bitariho ibihe byiza ngaho iwanyu naho ubutaha